บุ๊กทูสี่สิบห้าสาราดาเปเดสารันดาเปนเดที่โรงหนัง στο σινεμά στο σινεμά เราอยากไปดูหนัง Θέλουμε να πάμε σινεμά. Θέλουμε να πάμε σινεμά. วันนี้มีหนังดีฉาย Σήμερα παίζει μια καλή ταινία. Σήμερα παίζει μια καλή ταινία. หนังเรื่องนี้เข้าใหม่ Η ταινία μόλις βγήκε στις αίθουσες. Η ταινία μόλις βγήκε στις αίθουσες. ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะ Πού είναι το ταμείο? Πού είναι το ταμείο? ยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะ Υπάρχουν ακόμα ελεύθερες θέσεις. Υπάρχουν ακόμα ελεύθερες θέσεις. บัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια? Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια? หนังเริ่มกี่โมงคะ Πότε αρχίζει η ταινία? Πότε αρχίζει η ταινία? หนังฉายกี่ชั่วโมงคะ Πόσο διαρκεί η ταινία? Πόσο διαρκεί η ταινία? จองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะ Μπορεί κανείς να κάνει κράτηση θέσεων. Μπορεί κανείς να κάνει κράτηση θέσεων. ดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง Θα ήθελα μία θέση στις πίσω σειρές. Θα ήθελα μία θέση στις πίσω σειρές. ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า Θα ήθελα μία θέση στις μπροστινές σειρές. Θα ήθελα μία θέση στις μπροστινές σειρές. ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง Θα ήθελα μία θέση στις μεσαίες σειρές. Θα ήθελα μία θέση στις μεσαίες σειρές. หนังน่าตื่นเต้น Η ταινία είχε αγωνία. Η ταινία είχε αγωνία. หนังไม่น่าเบื่อ Η ταινία δεν ήταν βαρετή. Η ταινία δεν ήταν βαρετή. แต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะ Αλλά το βιβλίο ήταν καλύτερο.